Allah uzvišen je Davudu, alaihisselam, dao vlast i poslanstvo istovremeno. Do tada su vlast i poslanstvo kod Izraelčana bili u odvojenim lozama. Davud a.s. je to objedinio. O tome uzvišeni Allah kaže. I Davud ubiđa luta. I Allah mu dade vlast i mudrost i nauči ga onome čemu je on htio. Allah uzvišeni je Davudu a.s. objavio jednu od četiri poznate knjige, Zebur. Zebur je u sebi sadržavao velike pouke i mudrost, Allah uzvišen je Davudu a.s. dao lijep glas, kakav niko nije imao prije njega. Znao je učiti zebur na 70 načina, sve drugačijim glasom. Noću bi klanjao i plakao, te tako rasplakivao sve oko sebe. Svojim lijepim glasom olakšavao je bol bolesnim i razbijao brige, zabrinuti. Kogod bi Davuda čuo kako uči zebur, počeo bi poskakivati od zanosa kao da pleše. I džinni, i ljudi, i životinje su se okupljali i slušali njegovo učenje. Kad bi počeo da uči zebur, ptice bi zastale u zraku i za njim ponavljale veličanje i slavljenje Allaha. To isto činila su i brda, i jutrom, i večeri. Uzvišeni Allah kaže i potčini smo planine i ptice, da s Davudom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. Evzai kaže, neke životinje su njega tako dugo slušale da su umirale od gladi i žeđi. Zbog ljepote njegova glasa znale su se i rijeke zaustavljati. Pored lijepog glasa Davud selam je bio nadaren i brzim učenjem Zebura. Bukharija prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Davud je lahko i brzo učio. Znao bi narediti da se osedlaju jahalice pa bi prije proučio kita nego što bi one bile osedlane. Jeo je samo od zarade svojih ruku. Davud alaihi je bio predan i badetu i neumoran u činjenju dobrih dijela. Bukarija je muslim prenosi od Ebu Hureyri radi anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Najdraži namaz Allahu je Davudov namaz. Imao je običaj da spava pola noći, zatim bi trećinu noći provodio u ibadetu, a zadnju šestinu bi opet spavao. A najdraži post Allahu je Davudov post. Jedan dan bi postio, a drugi ne bi postio. I nikada kada bi se sukobio s neprijateljem, nije uzmicao. Davud a.s. je uzor na koji se u pobožnosti i činjenju dobrih dijela trebalo i treba ugledati. Uz njega i njegova porodica je danonoćno djela u ibadetu. Uzvišeni Allah kaže Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim. Uzvišeni Allah kaže I sjeti se naše groba Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Mi smo brda podčinili da zajedno s njim hvali Allaha prije nego što sunce zađe i poslije, pošto grane, a i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu mudrost i sposobnost da rasuđuje. Allah uzvišen je Davudu selam, dao veliko carstvo i naredio mu da bude pravedan i da slijedi istinu koju mu je objavio, a ne nešto drugo kao što su strasti i lično mišljenje. Allah uzvišen je njemu i svima onima koji se nečim drugim rukovode i po drugačijim normama sude zaprijetio teškom patnjom. Uzvišeni Allah kaže O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahovog puta. One koji skreću sa Allahovog puta čeka teška patnja na onome svijetu, zato što su zaboravljali na dan u kome će se računi polagati.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 Jedan od njih optužio onog drugog da ju je preoteo od njega. Optužen je to poricao, pa im je Davud rekao da dođu sutra. Te noći Allah mu je objavio da ubije onog što tuži. Ujutro mu je Davud rekao, Allah mi je naredio da te ubijem. Ja ću to učiniti, ali reci mi prije toga šta je posrijedi sa ovom optužbom? On mu je odgovorio. Tako mi je Allaha, Allahov poslaniče, ja sam u pravu za ono što sam ga optužio. Međutim, ja sam prije toga ubio njegovog oca, pa je Davud naredio da se ubije. Nakon toga, Izraelčani su još više počeli uvažavati Davuda i slušati ga. Veh ibn Munebih kaže Nakon što se griješenje i lažno svjedočenje kod Izraelčana povećalo masovno, Davudu je dat lanac za presuđivanje. Lanac je bio od zlata, a visio je o nebu, tačno nad stijenom u Jerusalemu. Kada bi se dvojica oko nečeg sporila, samo onaj koji je bio u pravu mogao ga je dohvatiti. Tako se radilo sve do slučaja kada je jedan čovjek svoj dragulj povjerio drugom na čuvanje, pa to ovaj poslije zanijekao i stavio ga u svoj štab. Kada su došli do stijene, tužitelj je odjednom uhvatio onaj lanac, kada je optuženom bilo rečeno da ga prihvati, on je svoj štab sa draguljem dao tužitelju i rekao Gospodaru moj, ti znaš da sam mu ga vratio. Zatim je prišao lancu i dohvatio ga. To je izazvalo pometnju kod Izraelčana i lanac se ubrzo podigao i nestao. Uzvišeni Allah kaže A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kad su preko zida hrama prešli. Kada su Davudu upali, pa se on od njih uplaši. Ne boj se, rekli su. Mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravu presudi. Ne budi pristrasan i na pravi put nas uputi. Ovaj brat moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu i on mi reče, daj ti nju meni i u prepirci me pobjedi. Učinio ti je doista nepravdu, reče Davud. Time što je tražio da tvoju ovcu doda svojim ovcama, mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima. Ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I mi smo mu to oprostili i on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. El Hasan kaže, Davud je ostao na toj seđdi četrdeset dana. Allah uzvišen je Davudu, selam omekšao gvožđe, tako da ga je rukama mijesio i obrađivao bez ikakve potrebe da koristi vatru i čekić. Uzvišeni Allah kaže I učinili da mu mekano gvožđe bude. Allah uzvišeni je Davuda ali i sela nadahnuo i poučio kako će praviti oklope od željeza, kako bi bio što uspješniji u borbi s neprijateljem. Uzvišeni Allah kaže I nauči smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem, pa zašto niste zahvalni? Ibn Šeuzeb kaže, Davud je svakog dana pravio po jedan pancir i prodavao ga za šest hiljada dirhema. Od Davuda Salam su prenesene mnoge mudre izreke. Abdullah ibn Mubarek u dijelu Ez-Zuhd kaže Veh ibn Munebih je rekao Jedna od Davudovih mudrih izreka glasi Pametan ne smije zanemariti četiri momenta. Čas u kojem se obraća svome gospodaru. Čas u kome se obračunava sam sa sobom čas koji posvećuje iskrenim prijateljima koji mu ukazuju na sobstvene mahane i o njemu govore ono što misle, i čas u kojem će dati oduška svoje duši i osjetiti slast i ljepotu dozvoljenog. Ovaj četvrti će mu pomoći da mirne duše ostala tri provede kako treba. Pametnom je dužnost da bude svjestan vremena u kojem živi, da čuva jezik, i da se uhvati u koštac sam sa sobom. Hafiz ibn Asakir navodi mnogobrojne mudre izreke koje se pripisuju Davudu, kao što su Budi prema siročetu poput milostivog oca. Znaj da ćeš požnjeti onako kako posiješ. Onaj ko gluposti pred svijetom prosipa, liči na onoga ko pjeva pored mrtvaca. Ružno li je siromaštvo nakon bogatstva? Gore od toga je kad neko nakon upute zaluta. Pogledaj šta ne voliš od onog što se o tebi priča pred svijetom, pa to nemoj raditi kad si sam. Ne ostaj kod prijatelja duže nego što bi ti njega mogao ugostiti, jer se time ruši prijateljstvo. U vezi s Davudovom, alihiselam, smrću, Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alihi rekao Davud je bio jako ljubomoran, pa je pri izlasku iz kuće zaključao vrata kako niko među njegovu čeljad ne bi ulazio dok se on ne vrati. Jednog dana izašao ostavivši za sebe zaključanu kuću. Obilazeći kuću, njegova žena je iznenada ugledala jednog čovjeka kako stoji nasred kuće, pa je u ne upitala. Kako je ovaj čovjek ušao kada su vrata zaključana? Tako mi Allaha, osramotit ćemo se pred Davudom, kada se Davud vratio i ugledao onog čovjeka kako stoji nasred kuće, upitao ga je, ko si ti, onaj koji se ne boji vladara, i za koga nema prepreka? Odgovorio je čovjek. Onda si ti, tako mi Allaha, melek smrti, pa bujrum. Odazivam se Allahovom naređenju. Zatim mu je uzeo dušu. Kad je okupan i zamotan u čefine, i kada je sve bilo spremno, sunce ga je obasjalo, pa je Sulejman rekao pticama. Napravite hlad Davudu. One su poslušale i pravile mu hlad, sve dok ga zemlja nije zasula. Tada je Sulejman rekao pticama, skupite krila. Davud a.s. je umro u stotoj godini života. A Allah uzvišeni najbolje zna. في سنة الأحلام